Ալեքսանդր Կարի ֆաբրիկայում առավոտից մինչև 3-ը աղմկում է միանգամից ավելի քան 20 կարի մեքենա։ 40 աշխատողներից յուրաքանչյուրը կենտրոնացած է իր գործին եւ թվում է թե կարի 20 մեքենաների աղմուկը, որին գումարվում է նաեւ դրա արձագանքը, իրենք չեն լսում։ Առաջին հայացքից ֆաբրիկան թափթված է երևում, բայց ուշադիր հայացքը կնկատի աշխատանքի տարբեր փուլերում գտնվող քնապարկերը։ Մի մասն արդեն դարս-դարսված է անկյունում, մի կողմում միջուկն է, մյուսում կտորեղենը։ Այստեղ տարբեր իրեր են կարում։ Աշխատանքի արդյունավետությունը բարձր բարձրացնելու համար իրերի տեսակներից յուրաքանչյուրի պատրաստմանը առանձին ժամանակ են տրամադրում։ Հիմա քնապարկերի հերթն է։ Կարի մեքենաներից մեկի դիմաց Տիկին Զոյա Աբ รา համյանն է։ Նա այստեղ վաղուց է աշխատում։ Մենք կոմպլեկտը վերցնում ենք ու բերում ենք ամեն մար իր համար ոնց որ ասում 10-16 մա սկզբից սկսում ենք իր process-ներով ու նոր արդեն պատրաստի վիճակում մեր ապրանքը այդպես շարում ենք մարդիկ գալիս տանում են ու շատ-շատ են տարերի միջազգից ասեն լիքը եղելա շատ-շատ տարեր են ու մենք պլան պլան ունենք, այդ պլանը կատարում ենք։ Ձգտում ենք, որ ավելի շատ անենք։ Կարի գործարանում աշխատում են հիմնականում տարիքով կանայք։ Նրանց մեջ առանձնանում է 23-ամյա Լիլիթ Դադյանը։ Լիլիթը Կարի ֆաբրիկայում աշխատանքի է ընդունվել որպես դիզայներ, բայց ինչպես գործընկերներն են ասում, Լիլիթն այստեղ անում է ամեն ինչ, բացի իր գործից։ Աշխատանքի բերման բուն իմ մասնագիտությամբ այդպեսի հատուկ գործ չկա, անում եմ այն, ինչ որ պահիտակ լինում է, ինչ ինչ որ գործն է պահանջում։ Ստացում եմ տարբեր process-ներ։ Զինվորական համազգեստն են գալ երեկարում կամ քնապարկ երեկարում դա մեզ պատիվ է պատասխանատվություն է եւ իմանում ես ինչի համար է հետագայում օգտագործվելու աստված դա իհարկե պատերազմական պայմաններում չօգտագործվի դրանք բայց դա ամեն դեպքում մեզ պատիվ է Լիլիթը ավետարանոցից է պատերազմից հետո վերադարձել է Արցախ այստեղ մնալու հաստատակամությամբ ասում է մեծ ողջևորությամբ է աշխատանքի անցել Լիլիթին ավելի շատ ողջևորում է այն որ զինվորի համար է աշխատում Առաջին հերթին ինձ հետ մեծ ողջևորությունն է այստեղ աշխատելը պատերազմից հետո ստրեսից հետո գալ մարդկանց հետ շփվելը դա արդեն իսկ մեծ ձերբերում էր։ Հոգեբանական տեսակյունից թեթևություն ես զգում, մարդկանց հետ շփվում ես, հոգսերդ ավելի են թեթևանում։ Չկա սահմանված թիվ, ասում է Տիկին Զոյան, կարում են այնքան, ինչքան կարողանում են։ Մեր զրուցակիցը վստահեցնում է նաև, որ բոլորն աշխատում են իրենց հնարավորությունների առավելագույնի չափով, որ เป զի արագ հասցնեն զինվորին անհրաժեշտ ապրանքը։ Մենք մեր պարտքն ենք կատարում եւ առաքելություն եւ պարտ։ Մենք ուղակի պարտավոր ենք մեր զինվորների համար ամեն ինչը, թե համազգեստը, թե քնապարկերը, թե մնացած բաները, ինչքան որ հնարավոր է մենք մեր զինվորներին ապահովենք մեր հնարավորության սահմաններում։ Տեղահանված բնակիչներին աշխատանքով ապահովելու համար Սանդերք ընկերությունը տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարության ու սոցիալական զարգացման եւ միգրացիայի նախարարության հետ միասին որոշել են ավելացնել կոմբինատում աշխատողների թիվը։ Այստեղ աշխատանքի են անցել նաեւ մեր տեղահանված հայրենակիցները։ Միջև պատերազմը գործարանը 20 աշխատող ուներ։ Պատերազմից հետո աշխատողների թիվը կրկնապատկվել է։ Գործարանի արտադրանքի իրացման խնդիրների մասին Metax կոմբինատ ժամանակապահ պատասխանատվությամբ ընկերության ինժեներ-տեխնոլոգ Արմեն Խաչատրյանն է պատմում լոգիստիկ խնդիրներն է, որ հումքը պետքա ամեն դեպքում դրսից ներգրել, հետո եթե պատրաստ է արտադրանքը, արդեն պատրաստ է պետքա նաև արտահանել, որը առաջացնում է մի շարք խնդիրներ։ Զբոսաշրջիկների մուտքը Արցախի հանրապետություն, ինչպես գիտեք, արդեն պատերազմից հետո չկա։ Այդ դրա հետ կապված ինքը էլի ինչ որ X շուկա է, որը որ բացակայում է։ Իսկ դա էլ է խոչընդոտներ առաջացնում։ Եվ հետո երևի մեր ժողովրդի վերաբերմունքը տեղական արտադրանքին, այսինքն ինչ որ կարծրատիպեր կա, որ եթե տեղական արտադրանքով են որակով չի, Այս կարծրատիպերի հետ մեր զրուցակիցը համամիտ չէ։ Վստահ է, որ թեթև արդյունաբերությունը Արցախում մեծ հաջողություն կարող է ունենալ, իրենց փորձից ելնելով է ասում։ Ոլորտի զարգացման համար միայն համապատասխան ուշադրությունն է պակասում։ Ասպրամ Ավանեսյան, Արցախ